ընդունելություն պաշտպանության նախարարի մոտ։ Սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնողական խմբի անդամները այցելել են Զորամաս։ Ադրբեջանական ժողովուրդը զրկված է իր ճակատագիրը ինքնուրույն որոշելու համադրական իրավունքից։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանները պատճառ են հանդիսանում հացահատիկայիների բերքահավաքը անկորոս թավաքելու համար։ Հադրութի շրջանի հարավային թևի հարթավայրային գոտում շարունակվում են բերքահավաքի աշխատանքները։ Ստեփանակերտում կայացել է Գեղագիտությունը եւ բանաստեղծությունը Սարյանի հետ գրքի շնորհանդեսը։ Արցախի պետական համասարանում կայացել է գիտաժողով նվիրված Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հունիսի 3-ից 9-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարձորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր Արցախի պաշտպանության նախարար Լևո Մնացականյանի մոտ տեղի է ունեցել անձնական հարցերով հանրապետության ռազմական գերատեսչությանը նախապես դիմաց թվով 21 զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ընդունելություն։ Բանակի հրամանատարը առանձին առանձին լսելով վերջիներիս կողմից բարձրացված խնդիրները, ընդունված կարգով եւ հնարավորության սահմանում դրանց տվել է համապատասխան ընթացք։ Բարձրացված հարցերը հիմնականում կրում էին սոցիալ կենցաղային, իսկ առանձին դեպքերում նաեւ ծառայողական բնույթ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակարակորթի կողմից արձակված կրակոցից հրազենային վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի զինծառայող Գևորգ Խաչատրյանի վիճակը կայուն ցանր է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Գևորգ Խաչատրյանին Ստեփանակերտից տեղափոխել են Երևան։ Սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնողական խմբի անդամները Պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ այցելել են Հադրութի Էնզորամաս։ Խմբի անդամները հանդիպել եւ զրուցել են սպայական անձնակազմի եւ զինծառայողների հետ, խոսել մի շարք խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղիների մասին։ Հանդիպումից հետո Զորամասում Շարլ Ազնավուրի անվամշակույթի կենտրոնի Արցախի բալիկներ համույթի սաները հանդես են եկել հայրենասիրական երգերով եւ ազգային բարերով։ Կարծում եմ որոշակի քաղաքական ճգնաժամի մեջ ենք հայտնվել Արցախում եւ ակնհայտորեն հունիսի 1-ին սկսած զարգացումների հիմքը դրա բուն պատճառը չէր։ Նման տեսակետ է հայտնել Արցախի ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը։ Կարծում եմ չպետք է սրանից ողբերգություն սարքել կամ ենթադրել, որ այս քաղաքական ճգնաժամը կարող է մեզ ուրիշ տեղ տանել։ Այդուհանդերձ պետք է ճիշտ գնահատել եւ նաեւ քաղաքական կոռեկտության սահմանները դարձնել իրական ուղղորդող ուժ։ Ասել է նա։ Դավիթ Իշխանյանը նշել է, որ նախագահի կողմից նաեւ տրվել արտահայտվել են որոշակի ազդակներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը կա։ Ակնհայտորեն այդ մասին բարձրաձայնել է երկրի նախագահ վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում եւ ինչպես ասում են, շաբաթը ուրբաթից ավելի շուտ եկավ, պարզապես հունիսի 1-ի միջադեպը առիթ հանդիսացավ այդ փոփոխությունների եւ բարեփոխումների շարքը սկսելու, ասել է նա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկումները Արցախի հիմնախնդրի մասով շատ տրամաբանական են։ Նա ճիշտ քաղաքականություն է ворթեգրել։ Վերլուծելով վարչապետի խոսքերը, թե ինքը իրավասու չէ Արցախի անունից բանակցություններում հանդես գալու, քանի որ ինքը չէ Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված երկրի ղեկավարը։ Նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Մանվես Սարգսյանը։ Բացի դրանից, որ Արցախի ժողովուրդը չի մասնակցում Հայաստանի իշխանությունների ընտրության գործընթացին, այլ ունի սեփական իշխանություն, կան նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից առաջարկված մադրիդյան սկզբունքներ, որտեղ մեկ անվանակետ անգամ չկար, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այն վերաբերում է միայն Արցախի եւ Ադրբեջանի հանրապետություններին, ասել է նա, նշելով, որ հայկական կողմը պետք է հիշատակի այդ մասին։ Thank you Ադրբեջանը ապրիլից սկսած Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի տարբեր հատվածներում զորամիավորումներ է կուտակել, որոնք միջ այս պահ հետ չի քաշել։ Այդ մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Արդեն 2 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը կուտակումներ է կատարել շփման գծի տարբեր հատվածներում։ Այսինքն այնտեղ տեղափոխել է զորամիավորումներ, որոնք երբեք այդտեղ չեն եղել եւ հետ չի քաշել այդ զորամիավորումները, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Մենք տեսնում ենք, որ կան մարդիկ, որ այս հարցերը փորձում են ներկայացնել որպես այս ներքաղաքական խնդիրներից շեղելու համար արվող հայտարարություն, բայց դա այդպես չէ։ Անկախ ամեն ինչից մենք պետք է ասենք, որ այդպիսին է իրավիճակը, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Մայիս ամսվա ընթացքում առավելապես մայիսի երկրորդ կեսին Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության փաստացի սահմանին տեղի են ունեցել որոշակի դիրքային փոփոխություններ, որոնք կարծես թե այնքան էլ մեծ արձագանք չունեցան հայկական տեղեկատվական դաշտում։ Իրականում ինչ է փոխվել եւ ինչու այս հարցերի շուրջ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է աշխարհ ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն ռազմական եւ ազգային անվտանգության խնդիրների փորձագետ Հրաչա Արզումանյանի հետ։ Ինչպես հայտնի է Նախիջևանի եւ Հայաստանի սահմանային գծում ադրբեջանական կողմը առաջացել եւ ամենակիչը երկու նոր դիրք է կառուցել, այդտիսով վերահսկողության տակ առել Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղն ու մտածել Երևան-Գորի Ստեփանակերտ մայրուղում։ Հրաչի Արզումանյանի համոզմամբ Ադրբեջանը նոր բան չի արել, նա ընդամենը հետևողականորեն գնում է իր ռազմավարական նպատակների հետևից։ Ադրբեջանը վաղուց ասում է նրա մասին, որ ինքը չի սահմանափակվելու միայն Արցախ, Ադրբեջան, Կրվի հետ։ Դրա մասին Ադրբեջանը բարձ ասում է, որ ինքը Կրվի մեջ է հայկական պետականության հետ։ Եվ վերջի 3-4 տարին Ադրբեջանը ձեռնարկում էր քայլեր, որը ուղղված են ոչ թե միայն Արցախի հանրապետության դեմ, բայց նաև Հայաստանի հանրապետության դեմ։ Հարցին թե արդյոք հայկական կողմի արձագանքը համարժեք էր տեղի ունեցած երևույթին, նա պատասխանեց, որ արկա пассивությունը հետևանք էր Հայաստանի նախորդ իշխանությունների զիջողական քաղաքականության։ Նոր իշխանությանը ժամանակ է պետք նոր ռազմավարություն մշակելու համար, եւ ընդհանրապես Հրաչի Արզումանյանի կարծիքով դիրքային փոփոխությունները պետք է դիտարկել ավելի գլոբալ գործընթացների համապատկերում։ Մենք կարող ենք իջնել տակտիկական մակարդակի վրա եւ սկսել դիսկուսիայի մեջ հասկանալ ինչը կորցրել պրակտիկական մակարդակի վրա, բայց ավելի ճիշտ կլինի հասկանալ եւ տակտիկական խնդիրները կամ նվաճումները, որ ունենք, մենք պետք է անպայման տեսնենք ավելի մեծ ռազմական օպերացիոն, ռազմավարական տարածաշրջանային եւ գլոբալ process-ների մեջ։ Դու կորցրել ես, բայց ինչ ես կորցրել։ Ոնց ես գնահատական տալիս։ Այսինքն դուք այդքան էլ վտանգավոր չեք համարում։ Ոչ թե վտանգավոր, դուք չեք կարող գնահատել ինչքան է վտանգավոր։ Եթե դուք միայն մտածեք տակտիկական մակարդակի վրա, դուք չեք հասկանալ։ Կարող է այդ քայլերը նմուշներ են, որը ցույց են տալիս ավելի խիստ վտանգավոր զարգացումները, որ տեղի ունենում աշխարհակաղակական կամ տարածաշրջանային ասպարեզի վրա։ Որպես փորձագետ ձեր գնահատականը ինչպես եք տեսնում իրավիճակը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք նրան, որ մինչև այսօր հարավային Կովկասում մենք ունենք ինչ որ ձևով համանախապակված սահմաններ, որտեղ հարավային Կովկասը եւ Կովկասը անջատված էր Միրզավոր Արևելքի։ Եվ մենք պիտի պատրաստ լինենք այն զարգացումներին, երբ մենք այստեղ հարավային Կովկասում եւ Կովկասում Պարսկաստանի սահմանները կարող է ունենալ ավելի լուրջ զարգացումներ մենք արդեն իրավունք ունենք մտածել միայն լոկալ հայ-ադրբեջանական խնդիրների մասին։ Հայ-ադրբեջանական խնդիրները ռազմական, քաղաքական, տարածաշրջանային դրանք դարեր են, ինչ որ մի փոքր էլեմենտ ավելի մեծ ռազմական եւ քաղաքական զարգացումների Նրա կարծիքով այս բացթողումը առհասարակ պատերազմ հաղթածներին բնորոշ անհոգության հետևանք էր։ Մենք ունենք բարդ հիմնախնդիրներ, որոնք չեն կարող հեշտ ու հստակ լուծումներ ունենալ։ Հայաստանի նոր իշխանությունները հնդածս ցակող խնդիրներից բացի նաև նախորդի բացթողումները պետք է լրացնեն, ասաց Հրաչի Արզումանյանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքն Արցախում ժողովրդավարական գործընթացների եւ հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացրած բարեփոխումների վերաբերյալ վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանը գոյություն ունի այլարժեքային համակարգում, որտեղ ադրբեջանական ժողովուրդը զրկված է իր ճակատագիրն ու երկրի կառավարման ձևը ազատ եւ ինքնուրույն որոշելու համանդրական իրավունքից։ Այս մասին նշել է Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Անի Սարգսյանը։ Ըստ նրա Ադրբեջանը ունի բարոյական իրավունք Արցախի բնակի բնակիչներին համարել այն պետության քաղաքացիներ, որն իր ստեղծման օրվանից ահաբեկման, էթնիկ զտումների, զանգվածային սպանությունների նպատակաուղված քաղաքականություն էր վարում, ձգտելով Արցախի ժողովրդին զրկել ոչ միայն կյանքից, այլև հայրենիքից։ Նրա խոսքով Արցախի քաղաքացիների հանդեպ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրական վերաբերմունքի վերջին արտահայտումներից մեկն է 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարարության նույն պաշտոնական ներկայացչի հայտարարությունների մասին, որ Արցախում քաղաքացիական բնակչության բնակչություն չկա եւ այն կողմում միայն դաշտ է եւ զինվորականներ, փորձելով արդարացնել Արցախի խաղաղ բնակչության սպանությունները։ Բերքահավաքի ենթակա ցանկատարածքները այս տարի Արցախում կազմում են շուրջ 77000 հեկտար նախորդ տարվա 58678-ի դիմաց ներառյալ նաև Գառնանացան հասկավոր հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսերը։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Նա նշել է, որ Գարու Բերքահավաքի աշխատանքներ են ընթանում Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու եւ Քաշաթաղի շրջաններում։ Ընդհանուր առմամբ 2122 հեկտար համախառն բերքը կազմում է 4542 տոննա միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմում է 21 1.4 ցենտներ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 22 ցենտների դիմաց։ Փոխնախարարը նշել է, որ միջին բերքատվության ցուցանիշը ամենաբարձրը Քաշաթաղում է 26 ցենտներ, իսկ ամենակիչը Մարտակերտում 12 ցենտներ։ Ըստ փոխնախարարի եղանակային անբարենպաստ պայմանները փոքրինչ ուշացման պատճառ են հանդիսանում բերքը անկորուստ հավաքելու համար։ Հադրութի շրջանի հարավային թևի հարթավայրային գոտում շարունակվում են բերքահավաքի աշխատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք Հադրութի վարչակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանի շրջանում 2018 թվականի բերքի տակ կատարվել է 19114 հեկտար արժանացա մշակաբույսերի ցանց, որից 11844 հեկտարը գարի, 7270 հեկտարը ծորեն։ 2018 թվականի հունիսի 7-ի դրությամբ շրջանի վարչական տարածքի Ղումլակ, Դախտումազ, Գիյան, Դաշկեսան տարածքներում հնձվել է 1250 հեկտար գարու դաշտեր։ Ստացվել է 2500 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 20 ցենտներ։ Բերքահավաքի մասնակցում է 15 կոմբայն։ Շրջանում արկա կոմբայների քանակը հնարավորություն կտա ներքաղաք հանգորուստ հասկացնելու, նշեց բաժնի վարիչը։ Արդյունքները ել ավելի գոհացիկ կլինեին, եթե վերջերս տեղի ունեցած կարկտի հետևանքով 100% չտուժվեր այդ տարածքներում եւ Արաքսի հովիտում 1500 հեկտար հացահայտիկային եւ 12 հեկտար գարնան եգիպտացորենի ցանկատարածներ, որտեղ ընդհանրապես բերքավակ չի կատարվի։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության մասնագետները շրջանի իրավասու մասնագետների հետ եղել են տեղերում եւ ճշտել վնասի չափերը հետագա ընթացք տալու համար։ Բաժնի վարիչը հայտնեց իր մտահոգությունը, որ չնայած մկնանման կրծողների դեմ տարված պայքարին, բայց այնպես մի շարք հազարդ հացահատիկային տարածքներ վարակված են մկանման կորցողներով, որոնց հարսված վնասները տեսանելի են։ Միջոցներ պետք է ձեռնարկվի այդ տարածքներում բերքահավաքը շուտ ավարտին հասնելու համար։ Հնձի աշխատանքները հաջորդի շրջանում շարունակվում են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ Արցախի պետական համալսարանում 3 այցել է գիտաժողով նվիրված Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակին։ Ելույթներով հանդես են եկել Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը եւ Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության պատվիրակության անդամները։ Նրանք իրենց ելույթներում անդրադարձել են Մխիթար Սեբաստացու գործունեությանը, վերջինիս կողմից Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունը Սուրբ Ղազար կղզում հիմնադրելու եւ այնտեղ մշակ մշակութային կրթական գործնեություն ծավալելու մասին։ Միջոցառման ընթացքում առաջին անգամ ցուցադրվել է նաև հայ գիրք վերնագրով ֆիլմ նվիրված Մխիթար Սեբաստացու գործնեությանը։ Ծննդով Արցախցի անվանի գրականագետ քննադատ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի մահվան տարելիցի կապակցությամբ երեք Արցախի գրողների միության նախաձեռնությամբ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի պոեզիա եւ գիտական իստերի դահլիճում կայացել է հուշ ցերեկույթ եւ բանասիրական գիտությունների տեխնացու Ամարյա Գրիգորյանի կազմած Գեղագիտությունը եւ բանաստեղծությունը Սարյանի հետ գրքի շնորհանդեսը Վաննովիկովի հրապորտաժը Միջոցառման բացման խոսքում գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշեց, որ մեծ է ակադեմիկո Սարինյանի ներդրումը հայ գրականագիտության զարգացման գործում։ Մասնավորապես Արցախում նա նպաստել է երիտասարդ գրականագետների կայացմանը։ Լրացել է Սերգեյ Սարինյանի մահվան 1 տարին մեծ գրականագետը, մեծ հայը Արցախցին, Եվ մենք ոչ միայն որոշել ենք միջոցառման ընթացքում գրքին անդրադառնանք նվիրված Սերգեյ Սարինյանի հիշատակին, այլ նաև մեր միջոցառումն ընթանա որպես հուշ ցերեկույթ։ Նա շատ բան է արել մեր ժողովրդի համար եւ Արցախի համար մասնավորապես պատրաստել է գիտնականներ, գրողներ եւ ինչպես ասում են հոգին էությունը սիրտը միշտ Արցախում էր, ինքը միշտ Արցախի հետ էր։ Ամալիա Գրիգորյանը Արցախի Սեյտիշեն գյուղից է, որը ակադեմիկոսի ծննդավայրն է, որտեղ էլ կայացել է նրանց առաջին ծանոթությունը։ Երիտասարդ գրականագետն արխիվային նյութերից կազմված ժողովածուի մեջ առաջին անգամ փորձ է արել ներկայացնել Սարինյանական հարուստ աշխարհը, արդիականությունը երբեք չկորցնող նրա իմացություններն ու դասերը։ Գիրքն ըստ Ամալիա Գրիգորյանի երախտիկի турք է մեծ մտածողի ու գեղագետի հայ գրականագիտության երևելու հիշատակին։ Ես Սերգեյ Սարինյանի անձի Համերկրացու նկատմամբ մեծ ակնածանք ու հպարտություն եմ զգացել դեռևս մանկության տարիներից։ Այս գիրքը Գեղագիտությունը եւ բանաստեղծությունը Սարինյանի հետ իմ հոգու турքն է, իմ համերկրացուն, նրա հիշատակին, որին շնորհակալություն եմ հայտնում Վարդան Հակոբյանին իր արխիվը ինձ տրամադրելու համար։ Ես այնտեղից բեղել եմ Սերգեյ Սարինյանի ձեռագրերը, նամակները, հոդվածները, լուսանկարները եւ բոլորը զետեղել եմ այս գրքում։ Շնորհանդեսին ելույթներով են հանդես եկել գրողներ, գրականագետներ, ովքեր ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի հետ կապված իրենց հետաքրքիր եւ ուրախ հուշերն են կիսել ներկաների հետ։ Նշենք, որ գրքում բազմակողմանիորեն ներկայացված է ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի գեղագիտական փիլիսոփայական հայացքները, մարդու եւ ինքնատիպ մտածողի յուրահատուկ գծերը։ Գիրքը նախատեսված է ինչպես ուսուցիչների, բուհերի, ուսանողների, այնպես էլ ընթերցողների լայն լսարանի համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անապատություն օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։